bihotzetik milesker hemen etxe untan. Beatriz Molen etxean, etxearen aintzinean lusoko ekimena burutu zen toki honetan hemen bildurik. Berriun babesle bilduak ziren ibiakoitzuntan Luhuson, Beatriz Molaranen etxe aintzinean. Bimlat amaseiko abenduaren amaseian, Txetx Etxeverri, Beatriz Molaran, Michel Bergunian, Michel Berruko Irigoen eta Michel Tubian atxilotuak izan ziren. Azken, iruak zendu badira ordutik, Txetx Etxeverrik eta Beatriz Molaranek oraindik dikpa iratzen dituzte ekintzaren ondorioak. Ibiakoitz untan, berriun bat pertsonek horien txustengua nahi izan deetea dierazi, bereziki, autetxean itz orziren horien artean Iñaki Etxaniz. Donc on fait un, un, appel solennel de la société civile, des parlementaires, de la société euh, syndicale, culturelle, pour dire que euh, nous voulons euh, aller plus loin, aller au-delà et que la justice française entende ce qui vient des territoires. Autetxean itz, baita erritarra runtak ere, horien erranetan lusoko ekintza izan baitzen, bake prozesuaren etapa garrantzitsu bat. Daniel Barberarena. Ni lehenik dinan izamen eh, ebe eskualegitar gisa, eh, laborari gisa, persuna ahunta ba, niz, eta eduitzen zaut e, horia dela noiz baita itzulikatu, hor eh, ikusten duko ono bipresuna ausite egiten deituak izanen direla, eta uste du afera eneretz eta aspaldean konpondua da, gauzak gelditia, gauzak lasaitu dira, ez berriz eta sua piztu behar. Apirilaren bi eta iruan beraz, bi hauzipetuen dako, errugabetzia, galdeginen dute bake hauek, ibiako itzuntako deialdia frantses gobernuari nahi izan dakote luzatu. Anaiz finuza bake bidearen presidentea. Bai, bai, noski, lehenik eta behin frantses gobernuari, berari doakio, sartzea behar den bezala eta behar den uh, formetan, eta eta adieraztea berritzere hauzitegi horiei, topo egingo duzue, herri baten ulertezina egiten zaion egoera batekin eta hau bakar batekin. Beti hauzipetuen sustenguz eta bake prozesuaren alde, elgerretaratzeak kantolatuko dituzte bake arte sauek iruan, hori Euskal Herriko hiriburu guzietan.